стишений гомін, ніби тупіт кінських копит. Майнув через перехняблений тин, кинувся схилом униз, але не встиг зробити кількох кроків, бо звідти, де пролягав угорський шлях, долинули збучені голоси. Мигнуло в сутінках кілька постатей, скрадливих, лиховісних. А здавалося, що вони біжать йому навперейми, мов підтятий, упав під якесь дерево боляче зачепивши за стовбур плечем. Далі переповз до куща, що манячив неподалік, прищух під ним і затамував подих. Гарячково розмірковував над тим, як діяти далі. Залягти у цій схованці і вичікувати, чи гайнути вниз до своїх воїнів, чи може стати з мечем супроти нападників, притуливши спини до товстого стовбура і подати знак своїм. Та чи не зарано, бо тоді викажу себе ворогам? А скільки їх? Де вони? Уже ніби й оговтався трохи. Заходився спокійно роззиратись. Може, то все йому примарилось, і раптом Ударили оглушливо вуха тупіт копит, пронизливий лемент, висвистування, на галявину ввірвалося кілька вершників, тріснув тин, долинув дівочий зойк, між ким заметалась тендітна постать. А вершники крутились навколо неї, вигукуючи щось незрозумілою мовою, тонкоголосо й пожадливо. Ось вона вислизнула з поміж крутих кінських боків, кинулась бігти по сутінковій галявині, тільки босі ноги млетіли серед почернілих квітів. Та втекти не вдалося. Її наздогнали. Один з вершників важко впав на неї, тільки тоненько і жалібно ойкнула. Правно скрутив її руки довгим ремінцем так і повів її назад до хижі, де дотлівало вогнище. Інші теж посплигували з коней, йшли слідом за дівчиною і тим, хто тримав її на повідку. Їх було четверо. Коротконогі, невисокі, мали на собі кожухи, гостроверхі шапки, здавались неповороткими, навіть кумедними. Один із них запіг поперед ями зазирнув її у лице і вишкірив зуби. Вона відвернулась, низько нахилила голову. Раптом він схопив її за косу і в руці зблиснула крива шамля. Олегу! Олегу! Розпачливо розляглось над галявином. Молодий ярл стриму голов вибіг із темряви. І ще мить, і його меч шматуватиме кожухи оцих невідомих нападників, бо хіба в змозі вони відбити його блискавичні удари? Та супротивники виявились несподівано спритними. Миттю опинились на конях і закружляли навкруг Ольга. Той кидався то в один бік, то в другий, когось, здається, зачепив мечем, а в наступній миті свиснув аркан і тугий зашморг, стиснув шию, нездоланна сила кинула його на землю. Потягли по траві. Неймовірним зусиллям йому вдалося схопитися руками за тонкий пекучий аркан і послабити зашморг. Лишили біля багаття, хтось підклав хмизу, і воно спалахнуло, викинуло високо полум'я. Варяг лишав горілиць нерухомий, безмовний, очі заплющив, зуби стис, щоби найменшого стогону не вихопилося з грудей. Що це було? Як таке могло статись? Виказав місце Монь? Знову долинули топіт коней, голоси невідомих людей. Раптом згадав застереження Моня про кочівників, які полюють на людей побіля града, щоб потім продавати їх морським піратам. Ось до чиїх рук він так необачно потрапив. Хтось нахилився над ним. У нас вдарило овечим духом, кінським потом, запахло димом степових вогнищ.